Abaroma esura ya mukaga Mbwenu tugambeki tuikara mu bufu kekisha kibaking nikikabure itwabatanire kimono obufu twakorera tutani tugenderera kufakara Timuri kumanyoko ichwe twe na babatizibwe kurondora Kristo tukabatizibwa kumurondora no mukufakwe Alwekyo tukazi kwa monawe olwetu abatizibwe kufwa. Tushobore kubona bulorobu yanka Kristo owekitinwa kya ishechwe kya imbuiro mubafu. Katuraba tubaire bawenen alwoku batufire nka wenen mazima turaba bawenen olwetu limbuka nka wenen. Nitumanyoko twabaire tulieira. Tukabambwa nawe amairugo mubiri gabone kutweka. Obufubulekere kutwetwaliriza. arwenshonga yafire obufuti bumwetwaririza kyonka katuraba twafire na Kristo nitwesigwa ko tulishuba tukarora nawe enshonga nitumanywa ko rwo Kristo yaimbukiro mbafu tarifa arundi nakake rufu takimugerera oruforo yafire rukabaruri rufu rwo kutanira kimone ntambara maraka fali moyonka kyonko bulolo obwali kulola na bulolo ali waluwanga kityo nanywe ni mulagirwa kwebona nkabatanire kimono obufu mara mulale muri baluwanga omuri Kristo Yesu arwe kyobufu bureke kwetwalirize mibiri yanyu eri kujja kuwao kubayindura kamwondera mayirugayi engingo zanyu mutazijubura kufakara zitaba bikwato bya kukoza ntambara mweongere ruwanga mwebantu abairwe omurufu mukaletwa muburora nengingo zanyu muziongere ruwanga zibe bikwato byo kukoza bikorwa byo bugorogoke obufu tibubetwalirize enshonga timuli kugererwa amateka shana ni mugererwe kisha mbwenu tukoreke tufakare aruwa kubani tugererwe kisha tituli kugererwa amateka nikikabure timuli kumanyoko okwoka muli kwewongera omuntu wena wena kubaba irube kumuulira muri bairube ko olwa muri kumuulira mubaba irubo bufo bwisa anga mubaba irubo muulira kugizo bulolo bugorogoki kyonkarwanga na akasenge kubeira lolo mwabaire muri bayirubo bufu mbwenu mwagizira muuliro n'omutima gwanyu gwona amazima gali kushangwa mbyo mwegesibwe olwo mazire kuloko olwo mubufu mwababairu bobugorogoki ningambo kwa bantu bagamba alwenshonga yamani gakeganyu agobwangwa nkoko irengi ngozanyu mwazikoza gebyenshoni na mafaka shagulira ine kityo mbwenu engingo zanyu ezo muzikoze byobugorogoki mubone kuba batakatifu olwa mwabere mukyali bairubobufu mukaba mutagererwa bugorogoki kyonkambwenwe bintu ebiri kuba kwa sensioni mwa mukyabibona mumugashoki endekero ya bintu ebyonirufu olwa mwachungwirwa mubufu mukaba bairubaruwanga omugasho gwo muri kubona ni kuhindurwa batakatifu nenderekero yagwo bulora obutali bwao emperwa yobufu rubarufu kyonke gabo yarwanga eya arwemba bazize bubabulora obutali bwao arwa Kristo Yesu mukama waitu